บทอลังกบุตรเป็นบทมักกิยามี 69 องค์การบทนี้ได้อารัมพบท ด้วยอลีฟ ลาม มีม มนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกสอบสวน ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่คิดว่า การศรัทธานั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากปาก ครั้นเมื่อความทุกข์ประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็กลับไปสู้ ห่วงแห่งการหลงผิด พวกเขาหันหลังให้อิสลาม เพื่อเอาตัวรอดจากการลงโทษในโลกนี้ คล้ายกับว่าการลงโทษในปรโลก จะเบาบางจากการลงโทษในโลกนี้ บทนี้ได้กล่าวถึงการทดสอบของบรรดานาบี และสิ่งที่พวกเขาได้ประสบมาจากความทุกข์และความน่ากลัวในการเผยสารของอัลลอฮ์เริ่มด้วยเรื่องนบีนัวนบีอิบรอฮีม นบีลูตและนบีชูไอและยังได้กล่าวถึงกลุ่มชนบางกลุ่มที่หยิ่งพยอง เช่นพวกอาร์ตสมูตกอรูนฮามานและอื่นๆ พร้อมกับได้กล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้ประสบ คือความหายนะและความพินาศ เรื่องของบรรดานาบีนั้นมีบทเรียนจากความทุกข์ยากและการทดสอบ อุปมาการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และผลตอบแทนอันเล็กน้อย เช่นนบีนัว อะลัยฮิสลาที่อยู่ร่วมกับกลุ่มชน ของเขาเป็นเวลานานถึง 950 ปี ได้เรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่มีใครศรัทธาต่อเขานอกจากกลุ่มชนจำนวนน้อยเท่านั้น และนี่ก็อีกท่านหนึ่ง บิดาแห่งบรรดานาบีอิบรอฮิมอัลคอลินเขาพยายามชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง แก่กลุ่มชนของเขาทุกวิถีทาง และได้โต้ตอบด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์แต่ไม่ได้ผลอะไร นอกจากความหยิ่งพยองและความเกลียวกลาดจากพวกเขา เรื่องของนบีลุตนั้น กลุ่มชนของท่านได้ต่ำช้าเลวสามปราศจากความละอาย หลังจากนั้นได้กล่าวถึงความทุกข์ยากของบรรดานบีโดยสังเขปในบทนี้ได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นจริงของสารของมูฮัมหมัดสลลลลอฮุอะลัฮิวะซัต เพราะเขาเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น เขาได้นำเอาคำพีที่เป็นปาฏิหาริย์ฉบับนี้มา และนี่คือข้อพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ว่า มันเป็นพจนานของพระเจ้า เจ้าแห่งสากลโลก แล้วได้เปลี่ยนมากล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่มีต่อเดชานุภาพและเอกภาพที่กระจายออกมาจากจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ แล้วได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงผลตอบแทนแก่บรรดาผู้อดทนที่เผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์ยากและความกลัวต่างๆ และผู้ติดต่อสู้ดิ้นรนทั้งทางด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติ พร้อมกับยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ยากและการทดสอบ บทนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่าบท อังกบูตแมงมุม เพราะอัลลอฮ์ทรงยกตัวอย่างแมงมุม เช่นบรรดารูปปั้นที่แกะสลักบรรดาเจวิตและพระเจ้าจอมปลอมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลฟลามมีมอัลีฟ ลามมีม أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่า พวกเขาศรัทธาแล้ว และพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้ว ดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงแจกแจง ให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริงและทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون หรือผู้กระทำความชั่วทั้งหลาย คิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นไปจากเราได้ ช่างชั่วช้าแท้ๆ สิ่งที่พวกเขาตัดสินกัน م إلى الله لآت وهو السميع العليم ผู้ใดหวังที่จะพบอัลลอฮ์แท้จริงกำหนดของอัลลอฮ์ย่อมมาถึงอย่างแน่นอน และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้

และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นแน่นอนเราจะลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาไปจากพวกเขา และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่ง ซึ่งพวกเขาได้กระทำไว้ إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون และเราอัลลอฮ์ได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขา และถ้าทั้งสองบังคับเจ้าเพื่อให้ตั้งภาคีในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ เจ้าก็อย่าปฏิบัติตามเขาทั้งสอง ยังฆ่าคือการกลับของพวกเจ้า ดังนั้นข้าจะบอกให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้น แน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย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 เราจะร่วมกับพวกเจ้า และมิใช่อัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในหัวอกของประชาชาติทั้งหลายดอกหรือและแน่นอนอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงพวกมุนาฟิกีน คือผู้กลับกรอก وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า และเราจะแบกรับความผิดของพวกเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้แบกรับความผิดของเขาเหล่านั้นแต่อย่างใด แท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน และแน่นอนพวกเขาจะแบกรับความผิดของพวกเขา และความผิดอื่น ๆ ร่วมกับความผิดของพวกเขา และแน่นอนพวกเขาจะถูกสอบสวนในวันกิยามะในสิ่งที่พวกเขาได้กุกขึ้นและ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون และโดยแน่นอนเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขา และเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหนึ่งพันปี ยกเว้นห้าสิบปี และอุทกภัยได้ฆ่าพวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นผู้อาธรดังนั้นเราได้ช่วยเขาและพวกพ้องในเรือให้รอดพ้นและเราได้ทำให้มันเป็นสัญญาณหนึ่งแก่ประชาชาติทั้งมวลและ ذلكم خير لكم إن และจงดำลึกถึงอิบรอฮิมเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่า จงเคารพพักดีต่ออัลลอ์และจงยำเกรงต่อพระองค์เถิดนั่นแหละเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ อินนามะตะบุดูนมินดูนิลลาฮิอัลตานวะตัคลุกูนอิฟกา إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون แท้จริงพวกเจ้าเคารพบูชารูปปั้น อื่นจากอัลลอฮ์และพวกเจ้ากุความเท็จขึ้นมา ถ้าจึงบรรดาผู้ที่เคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์นั้น มันไม่มีอำนาจที่จะให้เครื่องยังชีพแก่พวกเจ้า ดังนั้นจงขอเครื่องยังชีพจากอัลลอฮ์เถิด และจงเคารพพักดีพระองค์ และจงขอบคุณต่อพระองค์ยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป وما على الرسول إلا البلاغ المبين และหากพวกเจ้าปฏิเสธ แน่นอนประชาชาติทั้งหลายก่อนพวกเจ้าก็ได้เคยปฏิเสธมาแล้ว หน้าที่ของศาสนาทูตนั้นไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเท่านั้น อ อินนาดาลิกะอัลลอฮิยาซีรและพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า อัลลอฮ์ทรงเริ่มการบังเกิดอย่างไร แล้วทรงให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแท้จริงนั่นเป็นการง่ายแก่อัลลอฮ์ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดิน แล้วพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงให้บังเกิดอย่างไร แล้วอัลลอฮ์ทรงให้ฟื้นคืนชีพในปรโลก แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون พระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير และพวกเจ้าไม่สามารถจะรอดพ้นไปได้ทั้งในแผ่นดินและฟากฟ้า และอื่นจากอัลลอฮ์แล้วสำหรับพวกเจ้าไม่มีผู้คุ้มครอง และไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์และการพบพระองค์ชนเหล่านั้น พวกเขาหมดหวังต่อความเมตตาของข้า และชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดดังนั้น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 เพื่อเป็นที่รักใคร่ระหว่างพวกเจ้าในชีวิตแห่งโลกนี้ แล้วในวันกียามาบางคนในหมู่พวกเจ้าก็ปฏิเสธ อีกบางคนและบางคนในหมู่พวกเจ้าก็จะแช่งด่าอีกบางคน และที่พำนักของพวกเจ้าก็คือไฟและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลย